que te da Miranda, de saber jugar con malas cartas Tengo aquí un dolor que si lo indagas, bajo de la antigua porizaga. No suben las persianas, no quieren tranzas, pero en estancos venden tanas, aplícaselo alcanas, canasta en indiana. Juanito migraña, viento en popa y no se nota. El único idiota que no ha ido a los estates a por ropa. Controle la rotonda al Roma, lo de Quevedo, lo de Góngora, lo de la puta moda del palito de la droga, lo del cuello y la soga. en MDN o Saratoga, a quemar ropa, salir del coma, aviso de bomba, bomba. MDI es la mer qui s'y le dans Weh, weh, MDI es la mer qui si le dans Weh, weh, weh No se me va de la mente, alentando con la murga al indigente cae la lluvia, el ambiente está caliente, ya h One, modo legend, cara seda en la otra tele. Y si eres un revuelo, you can feel me. Chandals italianos y salsa putanesca. Siempre hay uno que no baila en todas las fiestas sanada gesta, esta, humo de amnesia. Ahí tú y tu conciencia, esperando fuera al Versca tienda absenta, su va a planchar una rocuenta que pillé de oferta. No fui a verte, estuve cerca, entre el Goyer y la Bureba, aunque ni yo me lo merezca. Alguna cosa está bien hecha, arecha. Suelto mis barras y me voy de flecha.